mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Labvakar! Mūsu kustības dibinātājiem Jēržam Irēnai Gribovskiem ir eh, viens tās ļoti skaists citāts. Es nekad nebūšu tu, un tu nekad nebūsi es. Tādēļ mūsu laulības ceļojumā mums jāturas cieši viens otram pie rokas. Ar jums atkal kopā ir apvienības laulāto tikšanās raidījums, mīlestības dialogs un mēs, Edgars un Sigita. Februāri, <clears throat> februāra vidū daudz vietā pasaulē, arī Latvijā, vismaz gados jaunākie svin visu mīlētāju dienu, jeb svētā Valentīna dienu. Parasti ap šo datumu daudz raksta vai veido raidījumus par jauniešiem, kuri ir iemīlējušies un gatavojas laulībā, bet mēs nolēmām uz sarunu aicināt pāri ar pieredzi, Kurš gan cits var runāt par kopā būšanu un mīlestību labāk kā pāris, kuri kopā dzīvo jau 52 gadus? Un interesants ir fakts, ka pēc vairāk kā 40 gadiem kopā būšanas pirms 9 gadiem, 14. februārī, viņi beidzot nolēma aprecēties gaisa balonā. Tātad mūsu sarunas biedri šovakar būs Inese Pūra un Imants Vašķis. Labvakar! Labvakar! Labvakar. Varbūt sāksim ar to, ka iepazīstiniet ar savu ģimeni. Nu, mums ir kupla ģimene. Abiem kopā mums ir pieci dēli. Un imantam no pirmās laulības ir divas meitas. Tad pēc tam mums ir sanākuši. Mums kopā e, pieci mazbērni, un no pirmās laulības vēl pieci mazbērni. Oh. Un no pirmās laulības viņam ir vēl divas, divi maz mazdēli. Tā kā saime sanāk kupla. Tiešām jums ir tāds liels pulciņš. <laughs> Ah, varbūt tās tad, kāds bija jūsu iepazīšanās stāsts pirms vairāk kā 52 gadiem? Ja? Jā, jā. Tas bija iepazīšanās stāsts pirmām bija kārtām, ka man bija pēc šķiršanās, kas nu, būtībā nu, neviena šķiršanās nav laba, ir smaga. Vairāk bērniem man bija pieķēries ļoti savai vecākajai meitai. Uh, Un būtībā es izstrādīju noteikumu sev un arī tai sievietei, kas būs ar mani kopā, ka viņai mm, būtībā nu, jābūt kā lai mamma. Lai viņai patiktu. Lai patiktu un, un lai viņa būtu kā mamma tai manai meitai. Būtībā, nu, un tā kaut kā sanāca, ka tā arī sanāca. Vēlāk dzīvē viņa te, kad dzīvoja, viņa jau pa mammu sauca. Aģiņš jau tevi sauc par mammu. Jā, un iepazināmies. Mēs abi divi strādājām sabiedriskajā ēdināšanā, nu, un tā arī mēs tur iepazināmies. Tā arī turpinājām kopā. <laughs> Viņa strādāja kapelīnā Kristīne. Es braukāju uz vilcieniem. Bija tāds, tagad ar vēl laikam ir, bija Jūrmala, Jūrmala un Latvijas pirmas vilciens, kas brauc uz Maskavu. Es strādāju arī tur pa oficiantu. Un tad, kad mēs iepazināmies, jau bijām ilgāk un dzīvoju kopā, tad es viņu pārvilināju pie sevis un mēs braucām. Eh, parasti no Latvijas pirmais vilciens brauc uz turistu vadāju, lietuviešu turists un nu, arī latviešu strādāju. Tur bija viss, kas tur pirmnieku un viss tāda veida eh, katrā vagonu, katrā restorāna, trīs restorānu vagoni gāja, un katrā tur bija pa 50 cilvēki, kas apkalpoja. Un, un man mēs parasti plānojam tos braucienus, braucam izbraukājuši visu to, to pusi. Bijušo padomju savienību? Pad, jā, tur līdz Baikālam un Vidusāziju, Kaukāzu un parasti jau brauc rudenos uz Vidusāziju un tad saviet melones un visu kaut kādu saugus, ko var uz Ziemassvētkiem jau gatēst. Ja tādus augļus kā tur, šeit neatrast būtībā. Un nu, tanīs laikos jau vispār. Un tanīs laikos vispār. Nu, tā tā dzīve tur veidojās pamazām. Bet kas tajā Inesē tā ļoti patika? Viņa lielākas porcijas lika tajā pirmajā brīdī? Vai, vai kas tieši? Nē, no sākuma jau mēs pēc tam nāca. Kristīnai vispār bija ļoti garšīga ēdiena. Jā, ļoti. tas gan. Jā, tur bija garšīgi, jā. jā. Kas piesaistīja? E, tam klikšķim jau ir jābūt. Viņš kaut kur ir, un ja viņš ir, tad, tad ir labi. Ja nav, tad nav. Nu, kaut kāds viņai tas klikšķis, kas laikam nav mainījies arī tagad. Viņa jau vispār pietaisīja sevišķi vīriešus. Ja kaut kur sabiedrībā ir, tad, tad man jau viņa nerezināsies, ko stāstīt. Vienalga, ko visi būs apkārt, tikai īņas, mums ir viena draudzenī, kas mums ir tāda, vai teikt, kā ģimenes. Viņa Vakar man viņa apsveic, man ceturtdien bija 79 gadi, palika e, jubileja, un viņa apsveic, viņa saka, imīte, es tevi taču nevaru dabūt tā rāganu, taču tevi jau kā nelaiž klāt, pie tevis visu, Viņa atbrauc no kaut kurienes abas kopā. Viņa saka, Imants, tu zini, e, kā viņa iet, veči smaida, visu apkārt imīt. Nu, Tev grūta dzīve ir. <laughs> tā ir tiešām tā dzīve, bet ir grūta, ka, nu, ka nācās visu laiku uh, izrādīt interesi. Matiem, vai to nevar redzēt, cik man gājas grūti. Bet cik lielas pūles man pie tā bija jāpieliek, no tādas melna uh, ūsaiņa, tādas, kas dabūt baltu Ziemassvētku vecīti vai dieviņu. Jā, ka filmējamies mums tur Eh, viens tur, viņš tur dziesminieks Latvijā ir eh, iesāka un, un tā aizgāja, visi mani pa dieviņu sauc. Tagad arī viss kā ir. O, dieviņš, ejam filmēties, visi kā, o, dieviņš, nu, kā dieviņam iet. Nu, bet filmā Baltu ciltis jau tu esi dievs. Jā, filmā Baltu ciltis es biju dievs, viņa bija ragana. <laughs> Tas jau izsaka visu. <laughs> nu, tā, mums tā dzīvojām, bija ļoti smagi, ir bijuši, nu, tad, kad tajā restorānā strādājām, tur jau bija viegli, tur jau nebija faktiski par naudu jādomā, e, jo, nu, arī tad, arī tagad, jo, kad Man bieži vien mums e, uz vilcienu braucot, bija, mums tur bija tās naudas, nāca komandējumi, naudas skaitījās uz Maskavu braucot, un ļoti, e, nu, tā ļoti izdevīgas. Cik mēs trīs reizes braucām, trīs mājā. Nu, principā, iznāk sešas dienas, laikam, uz sešas mājā bija. Viņa nu, kādreiz, nu, tāds samērā brīvais režīms. Kādreiz brīnījās, mēs ejam, nu, kā jauni bijām, ejam tur izķinīt vai kaut ko nav naudas, nu, kā jau vienreiz pērnēs. Es saku, ah, ieskars, kam to arī paņems, man vajag būt naudai. Tad viņai bija tāds pērnēs, ka teiks, tad vienmēr bija nauda man tur priekšā. Jo tur bija sakrājies, nu, kur viņš nav uz vietas tanī brīdī, kad, kad jāizmaksā alga, tad viņi tur deponējās. Nu, Tas bija tas, vēl, tas laiks, kad izbraucām to pasauli. Ja man bija jaunībā sapnis par to, un, nu, un bija tāds, ka es gribēju iet uz geologiem, kā es sāku tur strādāt par to. Man, man nepatika, man, man gribējās redzēt pasauli. Uh, Un es braucu, aizbraucu, um, nevaru pateikt, kur bija. Tur bija, varēja pieteikties uz kuģiem. Es jau biju aizbraucis, jau visu sarunājis, un kaut kā nejauši atklāt, tas uh, atbrauc un kaut kur izkāpa pie tirgus ārā, Rīgā centrā tirgus. Un tur pie centrāla tirgus uh, bija zai bagānu restorāniem tas um, kantoris. kantoris. Es kaut kā nejauši garām un apešaku, ka tur vajadzīgi. Vai. Es tur uzēju augšā, tur katru dienu es, tur, tur tas, tas, tas mazs kabūzīgs, tur bija tas koridors. Viņi um, ieraudzīja mani, ko jūs tur, es saku, nu apjautāties pa darbu bija. Viņi man uzreiz iekšā. Šodien varat? <laughs> Savāca, šodien var, iegāja iekšā, vakarā jau es ar pirmas vilcienu braucu uz Maskavu. <laughs> Tas ir kaut kāds fantastika vienkārši. Kā var būt tā, ka ej tur un kaut kur braukt uz kuģiem un aizbrauc tepat vilcienu un brauc pa savienību. Un tas tā. Jūs uh, iepazināties sen, bet uh, apprecējāties tikai pirms deviņiem gadiem. Kā tas izveidojās? Uh, nu, mēs izvēl... Tā nekāda liela vajadzība jau pēc tā nav. Tāpat jau var dzīvot. Nē, mēs bijām baznīcā laulājušies. Tas, tas nē, nu pašā sākumā jau nē. Nu, pat pilnīgi sākumā nē, bet nu, diezgan ātri. Un, un nu, tad tas, tas, tas laulāšanās oficiālā notika arī interesanti. Es lasīju Zeltavē grāmatu, nē, es lasīju, man nāk Latgala savietē, es esmu no teiču rezervāta gan trīs tur malas, un es to ļoti par to interesējos, par to būšu Lasavīzē. Lasavīzē, Jēkapilī, nu, notiek šajā, nu kas tā, nu, 14. valentīna dienā notiek eh, balonu festivāls. Cik pāri tur vēl? Kurā precās 50 pāri? Jā, 50 pāri. Lido 25 baloni. Es saku, nu, es saku, ja šitā jau kā, tad es. Tad nu gan varētu. Labprāt, eh, tevi precētu vispār. Nā, nu, viņa, es saku, tu pazvanīji tur uz turienu, es saku, nu, noskaidro. Tā Viņš, bija nedēļas beigas, es saku, nu, nedēļas. Bet tur jau bija tas konkurss beidzies, tik tie pāri var tur lidot, un viss pārējais, un viņam šeit pat ir, lai jau izdarīgs. Viņš saka, nu, ko tur jau visi pieteikušos konkursu, jau viss bija un viss, un tu, kur tu tik. Es saku, nu, vienmēr tādā šurī murī ir kaut kur var būt kāda brīva vieta. Nu, es saku, nu, zvani vai nezvani, pretēji, es gribu zvani. Nu, tā paliek, nu, pēc kādām dienām. Viņa, es lasu Zetlera grāmatu, un viņš saka, pelt. pelt tur no eh, tāds kā koridoriņš mums senāts, viņš pelt. Nu, tas tu mani precēsi. Kādā sakra vietējai precēji saka. Nu, un viņi izrādās, viņi pazvanījušies, izrādās, ka no Anglijas viens pāris nav eh, dabūjis laikam nu, vīzu vai kaut kas no, un, un ir brīvas vietas, viņi var, jo tur mēnesis pieteikšana, nu kā jau e, eh, precēšanās. Nu, es Man saku, nu, atsūtīja visus papīrus. Mēs tiksim, tur Jēkapilē atbrauc, tur dzimts sarakstu nodarījās, jo katrā balodā bija dzimts sarakstu nodaļas darbinieks. Jo, Tas viss tiešām oficiāli un viss sagredzenē un viss tur notika. Nu, tā mēs paspējām to visu lietu. Nu, tās kādas jau bija tur. Tas var teikt tikai karaļi tā precās. Ja tur Jēkabils bija viss tas krasmala pilni, otrā pusē tur jau krasmalā tie baloni bija, tad tilti krasmala, tur bija cilvēku jūra, tur nevarēja, kur <laughs> nebija, izbraucām cauri ar autobusiem, tur policijas ar sirānām pavada viss, nu, no, Nu, tā ir fantastiski. <laughs> Vienkārši. Tur ir jābūt iekšā. Tāda. Mums bija lielais balons, kurā bija 16, 16 vietīgais, e, kurā filmēja. Un, un, un tas bija redzams LMT straumē, bet, diemžēl, tur jau ir viņš beidzies. Nerāda vairs <laughs> mūsu kājas. Nu, nevar redzēt. Baloniem, kad mēs e, braucām uz Rīgu, tur nu, pie tā, nu, kas bija kaut jau iepazīšanās visiem, e, kas vadīja Inga tos balonus visu un, un ieraudzīja mūsu viens tur operators. Viņa šitie būs manējie. Un viņš tik tiešām mūs savāca, aizbrauca uz Jēkabili, viņš mums tā kā tādus bērniņus visu izglādās, visu balonu, visu. Ja tur jau notika arī tur no uh, citām valstīm arī bija, no Savienības bija, no Baltkrievijas laikam bija, no, nu, bija daudz tur, arī baloni no citām bija, cik daudz bija. Tērpi bija ļoti atraktīvi, kā jau, jau bija noteikums, ka mums jāsēdz kaut kādos tērpos ir tur, nu, mēs tur arī, nu, katrs katrs savus uztaisīja. Ar to vēl nebeidzās. 23. janvārī mana dzimšanas diena, parasti pie manis tur brauc, nosvin, atbrauca e, māsas meita un māsa, un visu tur mēs, nu, e, kārtīgi ierāvām. Izrādās, ka manas māsas e, me, meita, e, kas ir viņa ar 15 gadus jau dzīvo, un arī nav. Mēs sakām, nu, Vajag, vajag, vajag pieteikties. Nu, viņi neatpot, mēs saka, rakst pieteikties. Nu, tā kā jau ierauši, ir viss tika, ziemā smuks sasniedzis, mēs pie jāsmeņa krūmu sataisījām bildes. Aizsūtīja. Uzrakstījām tūlīt, un tad pat vakarā aizsūtījām, lai kamēr nepārdomā. Viņa arī tika tur tajā vēl iekšā. Pēc, nu, tad, tad atkāzes lidojām no eh, šitā. No, Rundāles. Rundāles pils, tur ilga uz pusi, tā kolosāla agrā rītā. Nu, Eh, un balonu festivālā, kas bija tam laulāšanām, eh, mums bija domāts Guinness rekords, jo tur bija noteikumi, ka ne, nelidot tajā dienā bija ļoti slikts laiks, bija atcētējāmies brīvēs. Un, bet tas viss notikās. Nu, vienīgais, eh, laikam, Anglija tur kaut kur pretojās, tur, kad vajadzēja to apstiprināt, visu tur bija jāmaksā nauda. Mēs, mēs teicām, mēs esam bijuši, lidojuši, viss tas ir noticies, mēs, mēs jūtamies tāpat, ka. Kā piest. Un tad man um, radinieks viens strādā, viņam Ķīnā tur ir tā pārstāvniecība, viņš tur strādā, un tad viņš tā kā vienam pisaka. Ķīnas radio, radio pirmajā televīzijā. Trakie latvieši, o, kā dervēs baloni. Ziņas. Viņ, jā, bet viņus mēs pār, e, viņi, viņi saka ķīnieši, ka mūs pārspēj, bet nav pārspējuši līdz šai dienai mūs. Tagad. Es nevaru nepajautāt, bet ja nebūtu gaisa balons, tad nebūtu precējies. Nu, es domāju, ka nē. <laughs> Nu, gan, nu, varbūt, ja būtu paņēmuši uz filmēšanas, tad varbūt kaut ko nu, tādu interesantu būtu. Nezinu, kaut ko tādu, nu, tādu neparastu, tādu mums jā. jau patīk kaut kas savādāks. Bet saprotiet, viss jau dzīvē notiek, kā vajag notikt. Tā kā tas viss tā ir. Labi, mēs tur par to nebija pat domājuši, domājuši bet eh, dzīve noliek visus savās vietās. Nu, to ja mēs esam daudzkārt piedzīvojuši. Arī reiz, kad eh, bērni bija, kad strādājām, eh, bija piemēram, tāda pat interesanta lieta. Eh, nu, tas jau bija nu, ne baloni, bet tas bija, kas mums dzīves sākumā bija. Mums bija kolosāls puika, viņiem jau 14 gadi bija. Un notika traģēdija, viņš aizgāja bojā. Avārija. Avārija bija aizgāja bojā, pēc tam Nu, es vismaz kādas 6, 7 gadus manis nebija. Viņa stiprāka, kā jau sieviete, sīkstākas viņam, viņa to savādāk, nu, kaut kā mēs izdzīvojām, vispār mēs nepazūdām. Nu, nu parasti jau tas, ja mēs pārdzīvojam savus bērnus, tad tas Nu, tas nav, nav, nav. Cik es esmu saticies ar citiem, arī viņiem uzliek zīmogu kaut kādu. Viņš jau turpinās arī līdz šai dienai, nekas jau nav mainījies būtībā, jo 35 gadi būs tagad, jā. Ja? kā, kā mums aizgāja, puika bojā. Un, bet tad arī visādi dīvaini notika, notika, notika. Tad, kad es iešlīgu galīgi, pienāk pie manis pīlīte, kas man staigāja burtiski pakaļ, vienalga kā sunīts, kur es gāju, kur negāju. Es piegāju, ka es galīgi tāds, ka, nu, kur nekā, viņa man knābā tur, knābīja tur, un steiz drēbēm visam, kamēr es izēju no tā ārā. Uh, Ka, nu, tas tāds bija, mm, nu, Kodīgi sakot, es nezinu, tas ir nevienam nevēl, nu, vēl to. Palīdzēja jau, principā, mēs arī <clears throat> pirms tam jau gājām, bet, nu, retāk uz baznīcu, bet pēc tam mēs sākām. Nu, jā, ja man vecāki, tad mamma ļoti ticīgi, man tad, tad gājām katru svētdienu uz baznīcu, un no tā laika, no tiem 90. gada, mēs prūtībā katru svētdienu būtu nekad, nu, tam šeit mēs nezinu, visādi brīnumi bijuši, eh, nu, ejam uz baznīcu. Tā kā kādreiz arī man mamma teica, savā laikā divi bija teica tā, ja jau pa nedēļu to neizdarījāt, tad jau nu pa svētdienu tos darbus nesaglāpsiet un neizdarīsiet visus. Kā, svētdienā nekad neko nedarīja. Svētdienā nekad. Pirmajā gados bija ļoti, nu, laikā bija ļoti grūti, Ja tu tad svētdienā, kad tu neko negari nedari, tad tu redzi visu, tad tu redzi tas nomest, tas nav izdarījis, tas nav izdarījis, un tad tu, tas tā vien gribās tā rokas, un tas ir jādara, to varētu brīvs laiks neko darīt, nav, nu tādā veidā visu. Nu pamazām, pamazām aizgāja, bērni pārējie kaut kā palīdzēja, ka mūs jau bija, tā kā nebijām mēs vieni, bet, nu, būtībā, nu, tas tāds, tāds, tāds tas ir. Jūs minējāt sākumā, ka jūs jau bijāt laulāti baznīcā. Vien, jā. Jā. Kurā mirklī jūs salauzījāties baznīcā? Pirm, nu, jūs, tad, kad, pirms cik, cik gadiem? Eh, de, de, 89. gada beigas. Es tagad pat precīzi to datumu neatceros, jo nu, tikko bija gājis puika bojā un, un apēc eh, laulību no, salauzījāmies baznīcā. Tā kā arī tas stāsts jau ir paliels. Mm -hmm. Bet tajos laikos nu, tas netika apstiprināts kā oficiāli. Bet tad, kad jūs toreiz laulājāties baznīcā, negribējās arī oficiāli nokārtot tos papīrus. Kaut kā nelikās tas svarīgi. Nelikās tas svarīgais, nu, svarīgākais bija svarīgais baznīca. tas, ka baznīcā Jā. esam. Un, un... Jā, tas, tas, ka tur mhm. oficiāli tas jau tā. Mhm. Tas oficiālās varbūt, ka ir arī saistās ar to, ka vairāk viss tas materiālā lietā pēc tam vai kaut kas, kas ir, jā, tas ir, jo tad jau pavisam bija tā, bet citādi nē. Mhm. Bet labi, tad, kad jūs <laughs> pēc tiem daudzajiem gadiem beidzot oficiāli nokārtos. Jā. Jā, tu, nu, jūs zinājāt, ka jūs tagad precēsieties. Ja? Jūs taču teicāt saviem bērniem, mazbērniem. No sākuma nē, mēs domājām, nē. ka mēs uztaisīsim kā pārsteigumu. Uh, un tā arī nu, to visu tur mēs tā klusmierīgi un pašās beigās, nu, nezinu, kādu nedēļu pirms tam, lai viņiem nav nekas nejāgatavojas, nejātaisās, pateiksim, nu, ups. Tad, tad tur būs, un, ja gribat, braucat. Bet tas mums neizdevās. 18. janvārī uh, meitai vecākajai dzimšanas diena. Un mēs uh, tur vēl kaut ko veikalā iegājām, nu kaut kāds tur tas tērps jāmeklē un tā. Un zvana man vedekla. Viņa saka, interesanti gan, tādi svarīgi notikumi mums jāuzzina no, sabie, no, no masu mēdījiem. Un tad jau man bija skaidrs, kad ir ierakstīts masu mēdījos, kad tādā kompānijā vecākais pāris, tas un šā, tas un tas, tur precās, un, un tad jau, nu, tad jau visi arī uzzināja. Kāda bija viņu reakcija? Domāju, ka normāli. normāli. <laughs> nu, viņiem arī nekas nemainās. Nu. nu, pārsteigumi kaut kādi nebija. Jo, nu, jau pierasts, ka mamma teica, dzīvo visādi. Visādus joks vecāki var iztaisīt. Nē, viņi jau apmēram zina. Nu, tā jau arī teica, ka nu, trakiem vecākiem tie nu, bērniem dūlis. ir grūti. Par to, ka dūvi. Uh, eh, interesants bija viens gadījums. Eh, bija atbraucis jaunākās meitas, eh, jaunākā meita ar, ar, ar bērniem. Nu, un, eh, Vīri, un mazais puika, kuram kaut kādas, nezinu, gadiņa trīs, varbūt apmēram. četri bija apmēram. Viņš tur laikā, mums audzējām zemenes, daudz viņa bija, un, un viņš tur pār tām vagām laikā, nu, imants ir diezgan stingrs. Un viņš saka, tā nedrīkst lēkāt, un tā ir ēdama lieta, un nav, nav ko tu, kas te tāda notiek. Nu, labi, puika tāds norimis, mēs tur paējam tālāk, un tie talcinieki dzirdamais muguras nenormāli sāk smieties. Ha, ha, ha! Izrādās, ka tas puika, tad, kad viņš ir pagājis tālāk, teica, dūlis vecis, dūlis vecis. Nu, tad dūlis vecis ar bērnu muti runā taisnība. <laughs> Bet es gribēju pajautāt, vai tās e, gāzes balonā jums kaut ko mainīja pašiem vispār, vai tas bija tāds kā nu, ķeksis, vai, vai kaut kā jūta kaut kā savādāk vispār dzīvē notiek? droši vien, ka nedaudz mm. kaut kas mainījās. Jā. Viņš jau saka, ka es esmu pavisam mainījusies. stingri, stingri. Ļoti stingri. Viņa jau nepiekrīt un nejūt stingri. Ka... Nē, nu, tas gaisa balons, tas pats pats. Tās kādas, emocijas, kas tādas tur, tur emocijas, to nevar. Ir tas... kaut kādas, nā, nu, tā ir fantastika vienkārši. Tas nav, <laughs> tas nav kā šī dzīvē varbūt. Labi, kas Inesē ir mainījies konkrēti? Nē. Nu, to tā tīri nevar pateikt, bet nu, to var kaut kā sajust, varbūt <laughs> nedaudz kaut kādā veidā. Jo, tomēr jau pa tiem gadiem, nu kā ir diviem gadā dzīvo, tas ir apmēram tāpat, kā pa ielu iet sunītis. Ja iet sunītis, paskaties uz to saimnieku, viņiem ir kaut kāda līdzība. Ja? Nu, tā divi, cik es zinu, tā cilvēki arī, kas ilgāk jau ir kopā, viņi kaut kā viens pie otra pierot vairāk, un viņi kaut kā vairāk līdzinās viens otram. Pierīvējās. Pierīvējās, vai tā. Tas jau arī par dzīvošanu, par, par strīdiem, visu kaut ko. Kaut ko ar laiku dzīvojāt jau, jo pretējā gadījumā jau nevar nodzīvot, jo, ja, ja dalīsim, skaldīsim, <laughs> atrasam viss kaut kas, tad nekas nesanāks. Vienmēr kaut kur e, kādam varbūt jāpaklusē, jāpaliek maliņā, nu, jā, vai jāpiedot vairāk, vai pēc tam. Nu, tā interesanti. Tētis man teica, nu, ka kaut kas ir tā dzīvē, viņa mācījusi tā, ka viņam bija grūti, un tur kaimiņā ir gājis gājā, un teiktu, viņš saka, oi, ko tu lēni, viņš saka, neņem galvu, viņš saka, ieņem ūdeni mutē. Viņš saka, ka viņam tur baigās viņš, nu, tur negāja slopi, nokrist, tur viss, un viņš nelaimīgs, un tā, tā pasaka tādā brīdī, un to viņš ar man teica. Viņu izrādās, ka mana mamma ir iemācījusi, kā ar vīru jādzīja jāuzvedās. Un te kaut kāds mēs kādā jubilē bija, un sākām runāt, un, un, un Inesa saka, viņam māsa man bija viss, māsa saka, kā mamma? Nu, man viņa neko nav tādu iemācīta. <laughs> Es domāju, ka laikam tik laba nebija, kā, kā Inese. Nu, tā kā, nu, tā. Ja būtībā jau jāvedās pēc tā teiciena, lai, lai kāds, kāds rakstīts arī ir daudz, kas saka, lai saule dusmās nenoriet. Tāds, tāds ļoti kolosāls ir vispār, bet nu nevaram jau mēs laikam to tā pieņemt. Viss dzīve ir dzīve un viss, bet nu Nu, ehm, paiet vairākas viņa, dienas. Viņa, ir, viņa māca to lietu. Viņa parasti tomēr viņa paklusē vairāk. Bet eh, nu, viens, oda, viens niķis viņai ir tāds, kur man nepatīk, ka es viņai esmu atteicis, tu varētu man vairāk pārmest kaut ko. Tur vai kaut kas nolamātos vai kaut ko, man būtu vieglāk. Viņa pieņēma eh, pasmaida no rīta. Uh, būtībā, kamēr mēs dzīvojam, parasti no rīta man, man nevajag pat šitādā apmākušā laikā, man nevajag sauli, jo jau nu, tā, ka paskaties uz viņam, viņam mierim varēs smaids. Nu, kas, tu jau gribēdams nesadusmosies, jo smaids jau atbruņo. Tagad, nu tā, tā kā man palēmējies ir vienkārši. <laughs> Ko tā mamma iemācīja? Nu, kam nevajag, tad, kad tas vecais ir eksplodē, viņš māca eksplodēt. Uh, <laughs> tad, tad nav, tādā brīdī jau nav jāmēģina sev taisnību pierādīt. Tādā brīdī tās taisnības tur ir tikai viena vienīgā. Nu, lai viņi ir, tad dienīgi. Līdz ko būs pretī, dabūs vēl, vēl, vēl dziļāks tas pārējais. Tas kas, jā. apdomāsies, pārdomās un sapratīs. Jo būtībā jau dzīve ne jau no lielām lietām notiek, būtībā, būtībā viss no sīkumiem notiek. Un nu, galu galā kakls un... jau groza galvu. Nu, un par to, par to dzīvi vispār, nu, par to darbiem un strādāšanu, visu kaut ko arī būtu, nu, pieņemsim par tām svētdienām, ka e, šeit bija e, Viktors, jā, bija e, mācītājs. Viktors pirmais, Viktors jā, jā. pirmais, kurš mēs šeit, kurš sastāv pēc tam bija, šeit, Gunārs. Tam bija Andris. Pēc tam Andris bija. Andris bija jā. un <clears throat> Viktors vienā mācībā svētdienā teica tādu interesantu lietu. Nu, par tiem svētdienas darbiem. Jā, vispār, vispār ir tā, ka mums ir labi seši dienas mēs strādājam, bet septītā mums jāpūšās. Vācijai bijis e, pētījums, pētījums tāds. E, viena grupa strādājusi e, arī svētdienās, ja, otra grupa svētdienās bijis brīvdienā. Un nu, tā, kad tas pētījums beidzās, te izrādījās tā grupa, kas svētdienās svinēja, ja, pēc tam gāja uz darbu. Daudz ražīgāk. Daudz ražīgāk, un efektīvāk strādāja. Viktors toreiz tos procentus jau, pie, protams, procentos neatceros. Procentos vēl tur bija, cik, cik, cik, cik tas uzlabojās. Visi, tā, tā tad nav jēga ir cilvēkam ir jābūt atslodē, jāatslodēs. Nu, tas ir nenos pat no svētajiem rakstiem, tas bija, bet no zinātniskā viedokļa tas jau bija pierādīts. Labi, mīļā, mēs arī nedaudz atpūtīsimies un paklausīsimies dziesmu, un varbūt eh, Lielas komentārs, kāpēc tā dziesma no jūsu puses tāda ir izvēlēta? Nu, man liekas, ka tas bija kolēģis. Dziesma, kad sirds ir aizdegusies, viņa kaut kā ļoti, ļoti nomierina. Un kaut kā uzreiz piesaistījās. Gan tad, viņa gan... palīdz gan, gan tad, kad tu slimo, gan tad, kad tev miegs nenāk. Kaut kā ļoti un tieši šī izpildījumā tieši tajā izpildījumā. Ļoti, ļoti kaut kā. Ja palīdz. būtībā mūzika jau dziesmas mēs ļoti daudz eh, arī eh, klausāmies, un es savā jaunībā vēl nodarbojos ar ierakstiem, visu kaut ko. Eh, mūzika jau gan atveseļo, gan nomierina, tas ir, tā pasaule jau ir ļoti, ļoti, ļoti bagāta un laba. Bet, nu, ir sevišķi, ir dziesmas, kas, kas tiešām, nu, Ceļ. nezinu. Mierina. Tāpat kā kura dziesmas tērkons eh, Saula Daugava, ja? nu, viņš ir vārens, tur viss tu jūties, nu, nu kolosāli vienkārši. Tad lai skan. Jūs eh, joprojām klausāties apvienības laulāto tikšanās radījumu mīlestības dialogs ar jums kā vienmēr. Esam kopā mēs Edgars un Sigita. Šovakar mums ir ļoti kolorīti viesi Imants un Ines, un mēs turpinām runāt par eh, viņu dzīvi, kā var vispār nodzīvot kopā 52 gadus. Mm, man interesēs tāda lieta, vai jums, kas, kas ir bijuši tie jūsu grūtākie brīži un kā jūs tam tikāt pāri? Jūs jau pieminējāt, ka dēls gāja bojā vai vēl kādi tādi brīži un kā tad izpeldēt caur to visu? Nu, daudz smagi, smagi bija brīži, tad, kad man atklāja onkoloģiju, kad bija operācijas un viss, un ķīmijterapijas, un tas bija ļoti smagi un grūti. Nu, es nezinu, nu, nu, jātiek tam ir pāri, nu, nav variantu. Ir jādzīvo. Un eh, man, man jau ļoti palīdzēja filmēšanās. Tas dod tādu, eh, tādu uzrāvienu. Tad tiešām tu satiec daudz cilvēkus, katru reizi kaut ko no jauna. Eh, daži ir, kas, kas iet tur tam dēļ, nu, lai tā kā pelnītu, bet mm, mēs pēc emocijām vairāk. Nu, jā, tas ir viens bija. Jā, nu, būtībā viņi ir e, būtībā ļoti optimistiski. Arī. Viņa tā neizprins, ka cilvēkiem daži, kas ir jau tikko uzzina kaut kas ir, jā, viņi sabrūk vienkārši. Jā. Nu, tādā ziņā viņi ļoti, būtībā viņi ļoti spēcīgi. Es vienmēr saku, ka viņi ir spēcīgāki par mani, tāpēc, ka arī tad, kad aizgāja Delbojā, nu, viņa, kas iznesa to vairāk to smagumu. Nu, es jau nedrīkstēju sabrukt. Kaut, ga, kaut arī <clears throat> kaut vai tam dēļ, vien, kad es biju stāvoklī, tad, kad tas notika. Jā. Jau, tā tad tur, tur vispār jaunākais, nebija variantu. Jau, jaunākais iekavs, jā. Mums it kā ir pieci, pieci bērni, bet viņi pieci reizē nav nevienu brīdi bijuši. Tā kā reaģējāt, tas tad nu kā. Un puikas, es zināju, ka man būs puikas. Jā, man bija divi meitas, Man tas puikas un māsas vīrs. Man būs puikas. Māsas vīrs, es braucu uz vilcienu, toreiz nezinu, kaut kur tālu Krievijā bija, un es banām māsas vīram, kā viņš ļoti gribēja puiku. Un vienmēr braucu ciemos un pa mūsu puikām priecājās. Es zvanu, zvanu viņam, un es saku, nu kā? Es saku, atkal mēta, bet viņš saka, kaut līdz 200, bet tie puikas tikšu. <laughs> Bet nekā, bet viņam nekā. 29. februārī toties tā trešā meita. Viņa pavisam jauna tagad skaitās. <laughs> jā, ne, jā. Jūs teicāt, ka Ines ir stiprāka, bet jūsu savstarpējās attiecībās, nu, kā, kurš vairāk tā kā atbalsts, kā, kurš ir tas, es nezinu, uh, mm, spēka devējs nu, tieši jūsu attiecībās? Kā kurā brīdī droši vien. Noteikti, kā jo kurā brīdī. Mums tādi, man, man, man nav tāda doma, ka Ot, tur, nu, kā parasti mums sabiedrībā un visur arī daudz, kur pasaulē uzskats ir, man bija tāda ģimene, kur mums nebija problēma, jā, teicis, varēja uztaisīt tēst, un, un nekāda problēma, man arī nav nekāda problēma, nav man nav noteikums, ka tur ot no rīta tev kā ir, kā redz kaut kur filmās, vai kur jābūt brokastīm un tam, tam uz sievietī, tā, mēs skatāmies, kurš var tas darā, būtībā vienu brīdi bija ļoti iesāks vispār, nu, tagad es vairs to es nevaru, man tiks vairs tā nestrādā un nav, ka brokas parasti no rīta svētdienās e, mums bija, kad vispār puikas, mums bija brīdi, arī, kad nebija. Svētdien bija tā kā brīvdiena visiem, bija, arī man. Jā. Kurām pirmajam ēst? Sagribēs, <laughs> kurš vairs nevajag, tas taisīja ēst. Tas taisīja visiem ēst. Tas ir kaut kā. Jo mums e, visiem puikām, kurām ir meitenes, viņiem ir grūti, jo viņi visi paēšanu, visu kaut ko, viņiem nav problēmas. Viņi visu var izdarīt. Un par to stingrību, eh, vecākais, tagad Jancis vecākais Vācijā jau dzīvo ļoti daudz gadus, vairāk kā desmit. Un tad nesen viņi, nu, kaut kad pagājušajā, ka iznāca runāt, runājām, viņš saka, jā, tēti, viņš saka, tu biji ļoti stingrs. Viņš saka, Nu, varēja tad būt pat, pat vēl stingrāks, viņš saka, jo viņš saka, es saku, kāpēc? Viņš saka, man nav problēmas, es pasaulē Vācijā esmu, es varu jebkuru darbu strādāt, man visur ir labi, visur es atrodu un nekāda problēma. Un jaunākais, uh, pagāja daudz gadu, mums bija ļoti labs kontakts ar viņu, un tad kaut kā mums tur sagāja bišķiņ grīzties. Nu, tagad jau viņš arī braukā, braukā daudz pa pasauli braucājuši, un kaut kur no Polijas vai Vācijas, tad, nu, nesen pagājuši gadu, viņš zvana, jārājas bija, zini, ko tēt, es tev gribēju pateikt. Tu, tu, tu esi ļoti labs tētis, <laughs> es saku, es jau patīkami dzirdēti. Un tad mēs izrunājamies, un tā viņš saka, es teikšu, tiem vecākajiem brāļiem, ka viņiem bieži nav taisnība, ka nav, tu esi savādāks. Un, un tieši e, ceturtdienu man 22. dzimšanas diena bija, 79. padēļ, ierodās tur Mārīts, atbrauc ātrāk, nu visi tie, kas tur Latvijā dzīvo. Un Jēkabs tā organizējis bija e, no balūžiem arī Oskara, nu viņš tāds aizņemtāks ir, viņš e, nu, atbrauc visu vakaru, nu patīkami. Jēkabs saka, es to noorganizēju. <laughs> tagad tā patīkami. Bērni ir izauguši lieli, visi pa pasauli, visi pie vietas ir, un kurš vairāk izmācījies, kurš mazāk, bet visi darbojas, strādā, nav problēmas viņiem. Tas... Un tāpēc arī mēs varam būt brīvi un uh, Jā. vairāk laika veltīt tam, kas, kas mums interesē, Jā. saviem hobijiem. Viss mums nav tā kā ir, ir ģimenes, kur, kur mazbērni jāpieskata, mazbērni jāatved, mazbērni viss pakārtots viņiem. Tad, tad bija gan ļoti grūti. Nē, nu bija jau mums arī mūsu eh, vācijas meitenes un pie mums vasaras dzīvoja, pie mums tikai viņas dzīvoja, viņš ļoti labi jutās. Bet ar to kolēģu laiku kaut kā starp cilvēkiem tā tuvība bišķiņa ir pašķīrusies. Ne tikai man liekas, ģimenēs, bet arī, nu, pieņemsim, kaimiņiem, visu cilvēkiem kā tādiem vispār. Kaut kas, nu, ienesa kaut kādu tādu. Bet arī tad, kad maz, mazbērni, nu, meitenes bija pie mums, ja, eh, viņas visur brauca līdzi. Jā, mums tā. nevajadzēja viņu dēļ kaut ko. Arī mm. tagad viņas jā, atbraukušas jā, jā. bija vasarā un uh, tikām uz filmēšanos. Arī Pat, viņām tāda jā. pieredze. Jā. Tā, tā. Ja viņas būtu šeit bijis, viņas būtu visās filmās, ja viņas tur varēja būt. būt. <laughs> Kā jūs vispār vērtējat tagadējo jaunatnē, kaut kā, no? Nu, bieži vien viņi ne, neprecās, ātri šķīrās un nezinu. Kaut ko daudz brauc uz ārzemēm, kā jums vispār kāds? kāds eh, es domāju, ļoti daudz viņi ir to. pieradināti pie, pie viegluma. Eh, eh, vecāki ļoti palīdz un izdabā, un, un viņi nav norūdīti. Manā daudz. uzskatā pats galvenais ir bērniem nav atbildība nepako. Ne skolā, sakot, es eh, personīgi uzskatu, ka bērns jāradzina jau. Un nu, būtībā jau saka, darba pienākuma. Mēs tikko viņš dienas viņš jāradzina pie pienākuma, jo pasaulē bez darba un pienākuma nekas nebūs. Nav svarīgi, ko tu dari, vai tu slauki ielu, vai tu mācies augstskolā, vai kur. Visur ir pamatā darbs. Vai tu esi zemnieks vai nekas. Un mums jau likumsakarīgi eh, vakarā, vakarā ar šausmā skatījos vienu filmu, ja tur bija Grīvijas, ka Mm, vecēvam, e, kuri vecāki aizbraukuši, pieņemsim, ir ekskursijas citur, un vecākam atnāk un ņem nos bērnu. Viņš saka, es esmu vectēvs, vai viņš saka, tas nekā jums nav rakstiski uzrakstījis, ka jūs ir, tas ir murgs vienkārši. Manā skatījumā es uzskatu, ka e, bērns vairāk iegūst, e, kā ir dzīvē. Mēs, e, vecāki, e, saviem mezbērniem atdodam parādu, ko mēs neesam iedevuši saviem bērniem, jo Tad bija jāstrādā. Tad bija jāstrādā, jāstrādā tad bija jādomā par naudas līgu. Visu es teiktu, paliek, ka mēs esam brīvi un mēs atdodam parādu. Un, ja mēs atdodam parādu, mēs viņam iedodam, vecāki paliekot, mēs esam pietiekoši gudri, kā es puikām saku. Es saku, man pieteiks jums vienu vārdu pateikt, ka es zinu, kas ir pareizi jau un kas ir nepareizi. Jo man dzīves pieredze, ko nevar iemācīt nevienā augstskolā. Un tas ir tas, un man ir šī tā visa lieta, kas tagad notiek, man viņa šausmina Un nevar tas bērns, viņam jau neļauj. Viņam neļauj. Ir vienkārši lieta, mēs jau egoistiski un vispār mēs divkosīgi saka, tā kā bērnam paliek 16 gadu, tad viņu uzreiz pēkšņi, nu, visādi viņš būs, kā viņš tur, kā viņam raksturs viss, viņš vai noziegumi izdarīt. Tad tu vari viņu uzreiz iemest cietumā iekšā vai kaut kur atbildību. Viņam ir pilnīga atbildība. atbildība. Uz... Ar līdz tam viņam nav nekāda atbildība. Nu, kā viņš var veidoties? Tas ir kaut kāds, es nezinu. Kādreiz kaut... skolā varēja mm, tur palīdzēt, tur dežuranti nu, bija, viss tagad taču neko nedrīkstēja. Tas nu, nu, ir kā, tas var notikt? Pilnīgi, pilnīgi šķērsām. Tas, tas nepie kā laba nenovedīs. Nojaukšat, tad runā un nauda nu, vajadzētu, bet vajadzīgi ar darbi. Jo, jo ir ļoti, mums arī Latvijā, mums ir ļoti talantīgi bērni, mums ir ļoti talantīgi jaunieši. Uh, kas aizbrauc uz ārzemēm, arī eh, nu, tajos laikos tikko Latvija dibinājās, brauca uz Tērvates uz universitāti, brauca uz, uz, uz, uz kura Jaņevgadu, nu, toreiz, kas tur bija Jaņevgada. Mm -hmm. nu, arī uzņēmīgi, mūsu vispār tauta ir brīnišķīga, tauta mums ir brīnišķīga zeme, tāda zeme kā Latvija ir jāpamēka, mums ir zaļa zeme, mums ir tīra zeme, un cilvēki mums ir vienkārši fantastiski. Viņi mums bija gājuši pāri, tas pāri, tas pāri. Mēs esam sistēmi mocīti, nerunāsim par vadomu to murgu, kur mēs izgājām. Ja? Es kā saviem bērniem stāstu, kā bija, ka es esmu staigājis nēdis, kad nebija, saka, veikalā patalonē, bija, viņš saka, tu esi nu bērns, viņš saka, tu pasaka stāsti. To viņi, viņi nevar saprast to. Vakar vēl vakarā iec runāja, es saku, jūs nevarat saprast to kādam murgam mūsu tauta ir izgājusi cauri. Kāpēc mums pasaulē mēs zinām Lietuva? Eh, Igauni, Latvija, nu, daļa vēl ar Poliju, rietumu valstis jau viņi labklājībā dzīvo, viņi jau to neizjūtā. Un tāpēc tie jaunieši, bet mums ir talantīgi jaunieši un pasaulē talantīgie. Un paskatieties mūsu jaunieši, kā viņi iet sportā, visās vietās, kā iet. Pasaulē pirmajās vietās. Tas ir šī visām jomām. Visām jomām mūsu mazā tautiņa, cik mums ir palikuši, vai es te Latvijā 1,8 miljonu tikai. Un no tā visa gan sportā, gan viskaut kur. Tātad ir potenciāls ir milzīgs, bet eh, nu, pašus mazākos un jaunākos, jo labklājīgi mēs būtībā mēs eh, Latvijā pašlaik dzīvojam tādā labklājībā, kāda mēs nekad neesam dzīvojuši. Mūsu tauta mums nav bijis. Ja? Bet tā ir tikai mm, no viena puses, tā ir diezgan arī materiālā. Un, ja aiziet materiālā jomā, ja, un ja neaiziet pārējais, nu, tad tad nekas no, nu, īsti labs nevar būt. Jau parasti, kā saka, bagātais <laughs> neiedušo īsti nesapratīs. Mm. Bet eh, ja, jaunatne ir talantīga, ļoti talantīga. Un nu, šitā pat meitene, kas te baznīcā, kas dzied, Nu, es viņa klausos, ja, un, un tad man nedēļai pietiek ar to, ka, ka es noklausos viņas to, nu, to dziedāšanu, visu. Jo bija tāds interesants lieta, mēs braucām, mēs ar mašīnu pie bērniem uz Bavāriju, viņi dzīvo ļoti tālu, tomēr 1800 pāri kilometriem, mēs ar mašīnām braucām pie ciemos pie viņiem. Un ad, e, nejauši Polijā iebraucām vienā baznīcā, un tur bija baigi kolosālais koris bija tāds kas mani, nevar būt, nu tā, nezinu, katram cilvēkam ir savs, man jāsaka. Un vienreiz reizē braucam no turienes atpakaļ, viņa nevar pabraukt. Es saku, nu, man liekas nāca. Viņa, viņa guļ, viņa nevar pabraukt, viņa miek. Es atbraucu līdz tai baznīcai, es ar, saku, es ar vairs nevaru, es ar gulēšu. Un noklausījāmies to, un tā dziedāšana, kas bija, un no turienes vēl 600 km, kad mēs atbraucam. Bez... Tātad tas bija kaut kāds, tas, es tagad to dziesmu vēl tagad, viņa bišķiņ kaut kur tas viss, kas ir eh, tajā mēdēļā, kas eh, dzied, ir kaut kāda mm, likuma sakarība. Un viņa dot iekšā kaut ko, es nezinu, kā tas pats vien viss ir, bet viņš man enerģija un tajā nedēļā dod kolosāli vienkārši. Mums ir maz laika palicis, man vēl tādi divi interesanti jautājumi. Pašai gribētu zināt, vai jums kādreiz ir bijis tā, ka jūs gribētu iet katrs uz savu pusi? Tik traki laikam nē. nē. <laughs> Ah, labi. Nu, kur kur es vairs tādu devos, jāsaka, nu, tā. Bet sākumā. <laughs> es domāju, ka nē. Nē, kaut kā es, nezinu. Vismaz es neatceros, ka būtu kaut kas tāds bijis, kur. Nu, nezinu. Tas tādu varbūt kaut kādas, no, nu, es tagad negribu, bet nu, mm, nē, nopietni nē, nē, noteikti. Nē. No, nē, nu nav jau bez strīdiem. Bez strīdiem nevar bet būt. Strīdi mums interesanti. Strīdos ir tā, mums nekas nenotiek, es klusēju, es nerunāju. Es arī nezinu. <laughs> Kā tā jūs atrisināt to problēmu? Kur, nu kurš nevar izturēt? Dara, dara to, kas jādara, nekas jau tur. Kurš nevar izturēt? <laughs> Bet ja jūs pie mums atbrauksiet tādā reizē, kad mēs, ka mums ir klusēšanas periods, tu jūs, jūs to nejutīsiet. Jūs to nezināsiet. Jūs to nejutīsiet. <laughs> to nezinās neviens. to varbūt mamā, mamā, ja zināt. Nu, varbūt nojaust. Jā, viņa tāda zināja. Cik tad ir jums rekords klusēšanas? neesam tā skaitījuši, nu kādas pāris trīs dienas jau gan. Noteikti. Un tad iz, uz izlīkšanu iet tas, kurš neiztur, jā? Ja? Parasti jau es. Ah. Parasti jau es. Man jau vienkārši. <laughs> Jā, jā. Es tikai esmu ragana. <laughs> kurš no jums ir temperamentīgāks tāds, straujāks? Uh... Kurš pirmais iet pa gaisa? Eksplodē noteikti viņš. Eksplodē noteikti. Nāvi nu, eksplodēšana, jā, jā viņa ir šāda tāds. Nē, nē, es domāju, vairāk temperamentīgi tādā ziņā, ka ir, es nezinu, nu, ir ziņās kaut kāds notikums, un kurš pirmais tā kā emocijas, kuram ātrāk rodas. No tā. Arī es domāju, Arī, ka viņam. Nu, jā, bet no, nu, kuram trakāks idejas? Nu, tās... tās varētu būt arī man. Trakāks, nē, ideja man ir pilna galva. Ideja pat, pilnas galva, bet teiksim, pat kaut man ir, kur man... es tādam, ne tām idejām, ne tā, e, nu, Tad, tad ir vēl pāris stundas. Tev to ideju ir tik ļoti man, daudz, un viņas ir tādas viņa intensīvas, ka, teiksim, puikas, uh, viņa viņiem nespēja. galvas tā liecās uz leju, viņi nespēja tam tikt līdz. Ir, savā laikā eh, es esmu ar ūdeni saistīts, un man vajadzīgs ir ūdens, man ir, mums ir kādi astoņi vai deviņi dīķi sarakti, bet man vajadzēja ezeru. Un Es nopirkām, mēs pie Madonas tur arunā, tur bija 4 hektāri dīķi, nopirkām pie Maltas ezera daļa sala, hektāru daudz un sava sala ar, ar visiem puikām aizbraucu tālu, izpildās viss, un tagad es saku, nu, puikas, Sāk tagad stāstīt savu biznesa plānu. Sāk savu, savu biznesa plānu. Es saku, tā, meču mīļā, es saku, tagad es teicu, uztaisīsim uz savas poršu pirti, uztaisīsim plostu tādu poršu, taisīsim kāzas, brauksim muzikantu, mēs dabūsim, kas sakardino spēli no rīta jau no pāris, vai kā, nu, saprotiet tā, cik nopildējuši poršu, visu savu līdz pirti, es skatos, te puikas tā, Jo viņš vairāk stāsta, jo viņam galvas vairāk uz leju. <laughs> Gan skatos, ragi dūņās vispār. Nu, nu ko tu vari? Ja? <laughs> Jo redzēt, ir tā, ja cilvēkiem vai bērniem vienalga, kam, ja nedeg acis, ja, to jau var pateikt, ja kaut kas ir, ko dara. Ja nedeg acis, bezmērķīgi tur stāstīt vienalga. Nu, no tavam ko, trakumam jau netiek līdzi. Nē, nu, tam viņi netiek līdzi arī pašlaik, pat, pat rakstiski mums ir, man ir tā teicu rezervētā, man palicis ir mūsu tēva zeme un visu, un, un, nu, es viņu nevarēju pārdot, tāpēc, ka es nevaru savu bērnību un visu, nu, es vienkārši naudas dēļ nevaru to. Es teicu, labi, nenis nebūtu bērnu, nu, tad viņi varēs darīt, ko grib. Un tagad tas viens puika mums ir tagad aizsās turēm. Un man jau ideju, uh, Man tikai bailes, ka man kaut kā jāveic. Man jau ir saprotams, viss, kas jādara, kas tur ir, kas nav, kas, tas, kas jāteica, kas, ko jādara un kā jādara. Un man vienkārši bailes. Ja tu es... to tā lēnām mācēs pateikt, tad būs labi, bet ja tu aizdegsies. Tur lēnām nedrīkst, tur jāiet ar pilnu klapi uzreiz acīm jādeg un viss, ja tu lēnām darīs aizies, vilciens aizies, tu neieliks pat iekšā viņā. Bet... Te ir tas. Bet jūs nevarat atlaist patiesībā to visu un uzticēties savam dēlam. Uh, viņš vēl nezina to visu. Nu, viņam tā pieredze nevar būt tāda. Viņam nevar tā būt, un viņš neredz. Jo es esmu izgājis pa to Bet dzīvi. Tam cauri, nevar ielikt. Ko es saku, nevienā universitātē nekur neredz. Es esmu ļoti daudz uzklausījis cilvēkus, parasti klausījies, nav svarīgi. Jo tā ir saka, neskatu vīru pēc cepures skaties no viena vienkārši vecīša, viņš tev pastāstīs tādas gudrības, ja? Kur, Kaut gan, nu jau tu esi, jau vari. Mm, nu, kaut cik, kaut cik, cik nav jau variantu. Man jā. jau tā laika arī nav atradis vairs tik daudz, kas to vairs zina. Zins, man, man jau ir jāsteidz, es jau nevaru vairs tā gaidīt to, kā kādreiz desmit gadus un mierīgi dzīvot. Un man varbūt man pēdējais jautājums ir trīs lietas, ko jūs ieteikt jaunajiem pāriem, kas vēl tikai plāno kāzas. Nu, es uzskatu, ka nedrīkst precēties aiz aprēķina. Nu, tā nebūtu no vienām tā lieta, bet eh, tas ir ļoti svarīgi. Jo pašlaik pasaulē iegājusi mantiskajā eh, tajā un eh, bieži vien tas ir. Nu, jābūt tomēr tai, tam klikšķim, kā saka. Viņam, vai nu viņš ir, vai nav. Nu, ja viņa nav, nu, tad laikam neko tur diži nesadarīs. Un nu. lieki, lai nesatraucās. Jā, tās, tā situācija ir labojama, tad viņi ir labojami, bet ja nē, tad nevajag satraukties, ir jādzīvo tālāk. Jo tā mīlestība tā visu mūžu nebūs, būs tālāk jau būs kaut kur um, bišķiņ savādāk, tas eiforija jau tā pāriet, tas pirmais, kas ir jaunatnē, kad ir trakums. Un strīdā varbūt nav jācenšas par katru vari tādā momentā pierādīt savu taisnību. Jā, nu tas ir, tas jau tev svētīts. Lai vārdi. emocijas norimst, un tad jau viss notiks. Jā, ar veselu saprātu. Nu, kā es teicu, tēt, teicu, ieņem ūdeni mutē. Jā. <laughs> Vai noskaidrs līdēs. Ar to arī teiksim paldies eh, mūsu šī vakara viesiem. <laughs> man bija ļoti interesanti īstenībā jūs klausīties. Pilnīgi es aizrāvos, un, nu, kas man tiešām uzrunāja, ka tā jums tāda dzīves ziņa un enerģija. Un, un man liekas, jūs tiešām esat tādi ļoti skaisti liecinieki. Tai, tam, tam, ka var tik ilgi vispār viens otru izturēt un, un, un nenovest uh, līdz izmisumam, uh, tas, tas man liekas ļoti uzrunājuši. Paldies jums par to! Eh, savukārt, eh, mēs kā kustība laulāto tikšanās arī kaut kādā mērā palīdzam pāriem eh, atklāt vienam otru, un mēs piedāvājam nedēļas nogalas tādu programmu, kurā var kārtīgi izrunāties, un viena tāda notiks no 7. līdz 9. martam Lielbēdzes rekolekciju mājā, un tas gan būs uh, jo tiem, kas ir bijuši iepriekšējās pamata nedēļas nogalēs, šī būs tieši, lai labāk izprastu vajadzības. Informāciju par mūsu pasākumiem var atrast mūsu mājaslapā www.laulātiem.lv un var sekot mums arī Facebook un Instagram kontos. Arī mēs palīdzam pāriem, kas ir bijuši mūsu pasākumos, turpināt savu dialogu, uh, ikmēneša ģimeņa atbalsta grupās, un arī jums ir kāda krīzes situācija, tad, eh, tad eh, mūsu animatori, kā vienkārši cilvēki, var eh, ar jums parunāties un sniegt jums cilvēcisku atbalstu. Arī jūs varat būt šī raidījuma veidotāji, un, ja jums ir kāda ideja, par ko mēs varētu runāt mūsu nākamajos raidījumos, tad droši mums rakstiet. Un ētrā mēs ar jums tiksimies 9. martā. Bet noslēgumā laulāto lūkšanu. Kungs Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā sievā, palīdzi mums apusē labāk saprast vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdz visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdz mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! Amen. Mīlestības dialogs uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.